Goazen. Uh, Erratzen du pixkat. Ba, jende pixkat ala ere? Aba, ah, da jende pixkat, bai, bo, uh, ah, asigira astelenean. Bon, gero astelenean ah, zaila zen, zaila ez zen zaila, baina jendeak ezakiten oinu uh, nola pasatzen zen, beraz, uh, dira subera heldu, baitu dira ala ere batzuk usaian dutenak, hor. Eh, zuten jadanik, ekainaren bian, deiak baginituen jarenik. Eta hor, uh, hasi da bai, pixkanaka, pixkanaka. Uh, Berituzte oinu arazo ba, tipi batzuk uh, izena emaiteko, zeren ordinaria gailuekin batzuk. Be, uh. gailu, zena mar da izena eto jain Hori da, bon, gero, haste honetan, jende batzuk deitu dute beraz guk indugu uh, uh, piztina haientzat, bai, baina esplikatzen dugu nola egin behar dena. Eta hor, hasten dira, pixka ba, pixkanaka, pixkanaka egiten bakarrik, eta obe guretzat, zeren uh, pixka bat zaila zen ala ere, eh, deiak, eh, egin, uh, bere ala ordina gailua ekin, uh, repostuak eman, zer, bon, komplikatu hazen pixka bat hastu untan. Hor, harri gira pixka bat, uh, ala, berriz uh, montu horre maiten, zekin nola iran, <laughs> baina harri ongi, eta jendea izi konten dira berriz etortzeak. Hala ere, urte kasu egin pikat, zer berda erran duzu, izena iman hain zinetik aldageretan ere bada prozedura berezi bat. Bai, protokolo bat eh, eman dugu, bon, behar ezkoa da, eh? Izena imaiten uzu lehenik, lehen bailen, eta gero gu badakigu zonbat jende diren, beraz, bizpailu leku baitugu ziren gure aldagelak, tipiak dira. Beraz, uh, eman ditugu zenbaki batzuk, eh, nahi du, eh, gure aldagerak uh, bietan dira, eran nahi du, alde batetik uh, eh, emaztentzat eta beste alde batetik uh, gizonentzat. Etortzen zirelarik izan eman, eman ba, bali maduzu adibidea sortzietan, sortzietan heldu zira, eh, maska behar duzu zeren uh, ara gure gana etortzeko, gero zenbaki bat ba, baduzu, kolorezko eskuntuko mutreko batekin, beraz baduzu zenbaki bat, leku bat aldagelan, emaiten dituzu zure puskak, Gero, pasatu behar zira dutxatik, dutxa, saboinarekin hori uh, obligatua da, beraz pasatzen zira dutxatik, gero ordu batez igerri egiten aluzu, eta gero ateratzen zira eta bere ala alatu behar zira, ez zira gehiago dutxatik pasatzen ahal. Zena hola, beste naz, ez dugu denborarik dena garbiketa iteko eta dena. Eta hor, adibidez, eh, batzuk etorri dira hor eguerdida, feren eh, batzuk etorri dira eguerditan, igerri egiten alute uh, eh, ba-, batak arte, eta beste batzuk etorri dira, bigarren uaina, Eh, eh, etorri da egorri eta erditan, eta iten aldute igiri batak eta erdi arte. Bai, horren batez, eta gero joiten dira, eta hori bukatuta gero gu garbiketa osoa iten dugu. Eta gero besteak etorriko dira bietan, eta berdina hasten gira olako. Eta gehienik uh, eh, igireleku barnean zenbat zeten aldira? Alors, gehienik ogoita sortzi zaiten aldira. Uran. Uran. Gehi, gehi gehienik, eran nahi du, uh, eta gainera ordu erdi batez. Zeren lehen uaina tortzen edarik uh, eh, eh, bon, baka, ama lau dira gehienik, eta gero bigarren uaina etortzen edarik uh, eh, eterditan, hor izaiten aldira ogoita sortzi gehienik. Zeran hor, lehotan zazpi gehienik izaiten aldira. Hala ere, jendeak konten da, itzultzea <laughs> pizinara? Zigarri konten dira, uh. da, itxoiten zuten gainera, bon, etortzen diren akustaritzen usaila badute unat etortzera eta kontentzira eta gure konten ginen berrizik ikustera, nola pasatu dute konfinamendu hori eta hala, izi gari kontentzira.